თავირვა იმ დღეებში როცა კლავ დიდძალმა ხალხმა მოიყარა თავი და საჭმელი არა ჰქონდათ იესო მუხმო თავის მოწაფეებს დაუთხრა მეწოდება ეს ხალხი რადგან აგერ უკვე სამი დღეა ჩემთან არიან და არაფერი აქვთ საჭმელი მშივრები რომ გავუშვაშინ გზაში დაუძლურდებიან ვინაიდან ზოგი მათგანი შორიდანაა მოსული მიუგეს მისმა მოწაფეებმა დაუთხრეს ვის შეუძლია აქ ამ უდაბნოში ამდენი ხალხის დაპურება დაჰკითხა მათ, რამდენი პური გაქვთ? ხოლო მათ მიუგეს, 7. მაშინ მიწაზე და სხდომა უბძანა ხალხს. აიღო 7 პური, აკურთხა, დატეხა და ჩამოსარიგებლად მისცა თავის მოწაფეებს და მათაც ჩამოურიგეს ხალხს. ცოტაოდენი თევზიც ჰქონდათ. ისიც აკურთხა და ბძანა ჩამოერიგებინათ მათთვის. ჭამეს და გაძღნენ და გაავსეს ნარჩენებით 7 კალათი. ხოლო იყო მჭამელი 4000 ამდე კაცი. და გაისტუმრა ისინი. თავისი მოწაფეები თურთ მაშინვე ჩაჯდა ნავში და მივიდა დალმანუთის მხარეს. გამოვიდნენ ფარისევლები, დავა დაუწყეს და საცდუნებლად სასწაული მოსთხოვეს ზეცით. მაშინ ძიმე დამოიოხრა და თქვა, რა დეძებს ეს მოდგმა სასწაულს. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, არ მიეცემა სასწაული ამ მოდგმას. და მიატოვა ისინი, კლავ ნავში ჩაჯდა და გაღმა გავიდა. მოწაფეებს კი დაავიწყდათ პურის წაღება, და ერთი პურის მეტი არ ჰქონდა თნავში. უბძანა მათ ესომ და უთხრა: "ხისლად იყავით, ერიდეთ ფარისეველთა საფუარს და ჰეროდეს საფუარს. ხოლო ისინი ერთმანეთში ბჭობდნენ, ალბათ, იმიტომ, პური რომ არ გვაქვსო." მიუხვდა ესო და უთხრა მათ: "რას აბჭობთ? პური რომ არა გვაქვსო? ვერც რასაც ცნობთ და არც რა გესმით? ნუ თუ გაქვავდა თქვენი გული, თვალი გაქვთ და ვერას ხედავთ, პური გაქვთ და არა გესმით რა და არც რა გახსოვთ?" როგორ დამუტეხე ხუთი პური 5000 კაცს და ნარჩენებით რამდენი კალათი დაავსეთ კიდევ? თქვეს 12. ან და 7 4000 და რამდენი კალათი დაავსეთ კიდევ? მათ თქვეს 7. და უთხრა მათ: "ახლაც არ გესმით. მივიდნენ ბეცაიდას, მიხვარეს ბრმა და შეევედრნენ, ხელი შეეხო მისთვის. ხელი ჩახკიდა ბრმას, სოფლიდან გაიყვანა, თვალებზე მიაფურთხა, ხელი დაადო და ჰკითხა: ხედავ რასმე მანაც გაიხედა და თქვა ხალხს ხედავ თითქოს ხეები დადიანო მაშინ კლავ დაადო ხელი თვალებზე და გაახელინა დაუბრუნდა თვალის ჩინი და ყველაფერი ცხადად დაინახა გაგზავნა შინ დაუთხრა სოფელშიაც კი ნუ შეხვალ წავიდნენ იესო და მისი მოწაფეები ფილიპეს კესარიის სოფლებში და გზაში ვკითხა მათ რას ამბობს ხალხი ვინ გონივარ მე ხოლო მათ მიუგეს იოანე ნათლისმცემელი ზობს ელია და ზობსაც ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი კლავ კითხა მათ თქვენ თვითონ ვინ ხაგონი ვართ მიუგო პეტრემ და უთხრა მას შენ ახარ ქრისტე მაშინ უბძანა მათ არავისთან გაეთქვათ იგი და დაუწყო მათ სწავლება რომ ძეს კაცისა სელო და მრავალი ტანჯვის დათმენა შეურაც ყოფა უხუცესთაგან მღდელმთავართა და მწიგნობართაგან სიკვდილით დასჯა და მესამე დღეს აღდგომა აშკარა დამბობდა ამას მაგრამ პეტრემ განზე გაიხმო და კიცხვა დაუწყო. ხოლო ის მობრუნდა, გადახედა თავის მოწაფეებს, შერისხა პეტრე დაუთხრა. გამშორდი, სატანა. ვინაიდან ღმერთისას კი არ ფიქრობ, არამედ კაცისას. მოუხმო ხალხს თავის მოწაფეებთან ერთად და უთხრა მათ, ვისაც სურს მე მომდიოს, განუდგეს თავის თავს, აიხოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს მე. რადგან ვისაც სურს სულის ხსნა, დაჰკარგავს მას. და ვინც ჩემი დასახარების გულისთვის დაყარგავს სულს, ის პოვებს მას. რა სარგებს კაცს, თუ მოიგებს მთელ ქვეყანას და სულს კი წააგებს. ანდა რას მისცემს კაცი თავისი სულის სანაცვლოდ? რადგან ვისაც ვერცხვინები მეცა და ჩემი სიტყვებიც ამ მემრუშე და ცოდვილ მოდგმაში, ძეც კაცისა სამარცხვინოდ მიიჩნევს მას, როდესაც მოვა მამის თვისის დიდებითა და წმიდა ანგელოსთა თანხლებით.